بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو تلاتكو آه. شاشدك وتربيون الثاني هكذا hijira دا da shekaru 1445 miladiya yau 31 kenan watan goma shekara na 2023 wannan shine majalisinmu na biyu cikin da karatunmu na da ta tahawiyya to Allah yi mana jagowa ah, majalisin da ya gabata mun karanta daga fakara na daya zuwa na goma sha hudu ba yau za mu tashi a fakara na goma sha biyar inda malin ya ce laisa mundu halƙil halƙi haka ne ba? laisa ba da ne ko laisa mundu ne a gurin ku? ba da ko? alayi halin قال المصنف رحمه الله تعالى da بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد smal bari a nan malam yana bayani har yanzu akan wasu masail da ya kawo a baya Allah subhanahu wata'ala siffofinsa na kamala tanda shi haka yake ba sai da ya halitta ko ya samar da wasu tukunna ba an wato ya kira kan shi da wasu siffofin da aka aka sani kaga da mutane babu halittu daga baya Allah ya halicce su ba to Allah gabani ya halitta ma shi ittasafa bi sifati al haka ne ba to shine malam yace laysa ba'da khalqil khalqi ba sanda ya halicci talikai bane ba istafada ya amfani da ismal khaliq da suna al-khaliq to kaga anan laysa ba'da khalqil khalqi laisa ba da khalqil makhluqati ne dama su larabawa suna amfani da masdar a madadin ismul maf'ul ba shine laisa ba da khalqi al-khalqi to laisa ba da an khalaqa Allahu makhluqati ne to khalqil khalqi idafatu al-masdari ila maf'ulihi ne ba to ba san da ya halicci kai bane ba yi amfani da suna alkhaliq kenan Allah subhanahu wata'ala gabanin yayi halitta mashi al ne saboda inda ka ce shi sai da yayi halitta tukun an kira shi da ko kuma kira kan shi da Alkhaliq? khaliq kaga anan akwai naqasa ai ko shine ce wala bi ihdathil bariya ba san da ya samar da talikai bane ba istafa da bari ya yi amfani da suna albari to albari da alkhaliq ha baril baraya to albari da alkhaliq dukkan su biyu suna dauke da ma'anan alkhaliq ne amma bambanci a tsakaninsu min haifin lugha albari bara yabari haka saraba suna cewa fambara in sun ce in bara mutum ne kawai ya hau kan mimbari misali ko ya yi hutuba ko ya yi magana alhali bai yi tanadi ba to wala bi ihdathil bariya afwan bambanci tsakanin khaliq da muhdith yawa alkhalq wal hadath to al-muhdithu mai sabantarwa alkhaliku mai halitta wannan shi bambancin bambancinsu ba saboda hadith menene labari hadithun labari ne ba wani abu ya faru mai zaka ce hadasa shay'un hadasa fatuhuddisa sanda ya faru sannan ya zama labari ko sai ka ji larabcin ba hadasa ya faru abinda ya faru menene hadithun ne sanda ya faru kaga sabo ne ai wani hadisi ma hadisin da yake bayani akan ruwan sama hadithu ahdin inda rabbih dinna to alhadithu ma'anansa sabo kenan shi bai ga abin a ko'ina ba sai ya samar da abin in gane wannan bayani ba wannan shine inda al da al-muhdith za sha bamban da juna al-muhdithu wadda yi talikai alhali bai gani a wani guri ba alhaliku wanda ya halicce su mun ji wani bayanin ba kaga kenan min haithul lugha annabi adam shine ahdathahu Allah kuma khalaqahu ne saurafa khalqu ne min haithul lughati mun ji wani bayanin ba saboda haka al-muhdithu da al-khaliqu dukkan su biyu suna dauke da ma'anan mai halittan ne amma shi al muhdis yana da ma'anan da al-khaliqu bai da ita mun ji wannan bayani ba to wannan malai yana bayani akan kamalu lahi tabaaraka wa ta'ala wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari kaga wannan sauran siffofi ma as-sami'u al-basiru ar-raziqu da sauran su gaba daya al-muhyi al-mumitu waɗannan siffofin gaba gabaɗayansu ba san da Allah ya yi wannan abin da kake a cikin sunan ba tukuna kira kan shi shi dama ya siffantu da wannan siffan almutakalli mutum da yana magana ba to sauran ma haka saboda haka duk wanda zai zo ya ce maka wannan siffan da ba haka ba ne ba san da Allah ya yi abin tukunna ya kira kan shi da wannan ko kuma abu kaza da na Allah ba haka ba sannan daga baya ya zama haka wannan duka ka sani cewa wannan bid'a ce ba bid'a abin nan ba aqida kyakkyawa ce ba wannan na kasa ne ga Allah subhanahu wataala kamar waɗannan mutanen da suna cewa al'amru unufun al'amari sabo ne Allah madaukin sarki bai san abubuwan ba sanda ya samar da su kaji fa wato bai sani ba sanda abubuwan suka faru tukun ya sani kaga wannan dangantawa Allah menene na kasa ne abin nan a bangaren ilimi aiko saboda haka Allah subhanahu wataala shi komai dinsa cikakke ne sannan malam yace lahu ma'anar rububiyyati wala marbubun wa ma'anar khaliqi wala makhluqun haka ne ba lahu ma'anar rububiyyati lahu ma'anar rububiyyati ka'inatu ka'inatun lahu ne lahu ga Allah ya tabbata ma'anar rububiyya ma'ana na mai reno mai halitta an rububiya an rabbu al ba al-murabbi mai halitta kuma mai reno zai halitta yi halitta kuma zai kula da abin har ya kai inda zai kai kuma ya je ya mutu ba Allah subhanahu wataala lahu gashi ya tabbata manar rububiya mana na mai halitta na mai reno wala marbubun shi ko ba halittacce ba ba wadda aka rene sa ba mun ji hausan ba wa ma'anar khaliq ma'ana na mai halitta ya tabbata gare sa ne shi ya siffantu da siffa na shi mai yin halittan wala makhluqun shi ba halittacce ba mun ji wannan bayanin ba wannan ma siffa ce ta kamala Allah subhanahu wataala ya siffantu da ar-rabb da kuma ya siffantu da al-khaliq kaga mutum ma ana ce ana sa suna abdul الخالق هكذا يبقى تو الرب الخالق نه الرازق المدبر نه ودا كما يد كسني وانا توحيد ربوبيه با تو سيما لن يجي وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم wa kama annahu muhyil mauta kama yadda shi Allah mai tada matattu muhyil mauta mai tada matattu mai raya wadanda suka mutu ba da ma ahya bayan da ya samar da su kenan ba da ma ahya bayan da ya raya su tun da abin da ake nufi da mutum babu tukuna Allah ya kawo shi duniya ba shine ba da ma ahya din kenan idan mutta idan ahyaka Allah wa khalaqaka tamutu ai thumma yuhyika ba to shi muhyil mauta ba da ma ahya ba bayan da mutum ya mutu Allah ya raya shi kwakwalwa za ta ce wannan shi ne ya raya ya tayar bayan da ya kashe abin nan muhyil mauta ba malan ya ce to ka sani kama annahu muhyil mauta ba da ma ahya kamar yadda zaka siffanta shi da mai raya matattu bayan da ya samar da su da istihaqqa hadha lism to Allah ya cancanci da wannan suna na mai rayawa qabla ihya'ihim gabani ya samar da su mun ji wannan bayani qabla ihya'ihim kadhalika haka nan fato istihaqqa ismal khaliq ya cancanci da suna na mai halitta qabla insha'ihim gabanin ya kirkiri su talikan in ji bayanin ba a nan abin da uh, al'alamata tahawi yake nufi ba kyalla subhanahu wa ta'ala halatta ala linsani hinin min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura to mutum kai da baka nan sai Allah ya halicce ka ya kusa maka rai kaga ahyaka ba khalaqa fa'ahya to tunda ya halitta, me za a ce muhyil mauta ba mai raya matattu to amma in ka duba wannan bangaren zaka ce mai raya mai kawo abubuwan da da ba su kaga nan zaka ce mushi muhyi ko ba zaka fada ba haka ne ba in ya kashe ya sake rayawa anan ma me zaka ce muhyi ne to gabanin ya kashe ya raya abinan ya tayar ma shi muhil mauta ba to gabanin ya yi halittar ma shi khali ne ya ce yana so ka hada tsakanin biyu ka gane wannan e tun da shi muhil mauta e to haka tun da shi khaliqun gabanin ya yi halittar ma in ji wannan bayanin ba kama annahu muhil mauta ba da ma'ahya ahya hada hadha ai ism isma كونه محي الموتى قبل إحياء الخلائق أي قبل إيجادهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم من جونا كراتب تمام كذا موسى أبو بوان سو علم الكلام دا دا دا دا فلاسفة سو تسلسل دا سورن سو أقي أبو بوان دا سو كي كاوات آه، وبا سو دا أمباني متين يزو يتتو ناسو كيري كسان أبن دا إكي دي, دي. ka yi abin nan ka rike ta a cikin zuciyanka a matsayin aqida shikenan wannan tawadatar. amma ilimin mantiki ko ilimin falasifa ko ilimin kalam wannan duk rudani da hayaniya wadda in ka ce dole za ka yi bayani wasu su gane ma to abin da aka rike dama wani za abin nan abubuwan za su kubuce masa in ji wani bayanin eh. ya ce zalika bi annahu ala kulli shay'in qadirun وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما لا ka كاجي waɗannan bayanan da muka faɗa zalika waɗannan bayanan da muka yi da muka ce Allah tun dashi khaliqun ne tun dashi muhil mauta da sauransu bi saboda shi Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne ga dukkanin komai ala kulli shay'in ga dukkanin komai qadirun mai iko kenan yana da iko da karfin yin dukkanin komai kuma ba shi da farko ba shi da karshe kama yadda shi Allah bai da farko bai da karshe haka karfin sama ikon sama bai da farko ba shi da karshe haka siffantuwansa da khaliqun da muhil mauta bai da farko bai da karshe ji wannan bayanin ba mala ya ce wa kullu shay'in dukkanin komai kuma ilaihi ga Allah faqirun mabukaci ne ba abin da bai bukatuwa ga Allah kaga waɗanda kake jin labarin sa cikin alkur'ani da wanda zai cewa kanshi shi Allah ne da sauran wannan duk hayaniya ne ayi ba ga annabi Ibrahim da Namrud ba rabbi alladhi yuhyi wa annabi ibrahim ya ce mashi to ai mu yana kashewa kuma wadda ya kashen zai raya Shi ne sai wannan kafirin ai kafirci a wannan akwai wauta a ciki yayi ce to ai nima yana yi. ana ohi wa umit shi na shi ana ohi wa umit Nima ai zan kashe ba in raya ba kuma zan bari na Shi ne mafasirin sun ce ya kira mutane biyu ya kashe ɗayan ya ce a ɗayan ka tafi to wannan mai kai wannan hauka baka raya ba ai dama rayayye ne wannan do sai annabi ibrahim ya ce mashi to fa inna allah ya bi shamsi min al mashriq ya ce mashi rana ta ina take fita gabas ko to ce da ta yamma ya ce fa buhitar bi kafar sai ya shiru kaga allah ya gaza Allah ya gaza ba ba ya ce a kan shi Allah ba ya gaza a ko ba Allah ba ne to inda gaskiya ne ya yi mana kai da ba za ka iya yin kwan abinan sati ɗaya ba ba bacci ba za ka iya ba wanda yana cewa kanshi shi jarumi akwai wanda zai kai sati ɗaya kuma lafiyan shi kalau ai akwai wanda suke yin likitanci a nan mutum zai kai sati ɗaya bai yi bacci ba kuma lafiyan shi karo zai yi ne ƙarya ne ba zai yi ba ko yana yawo kamanta da shi akwai lokacin da zai yi collapsing ko ka bane haka ne kaga ko dukkanin komai mabukaci ne ga Allah kuma wannan nakasa da take abin nan tattare da kai tattare da wani mutumin da kana ganin shi babba ba in ka gani ka ce eh wannan ya dama mutum ne kuma shine abin da wasu mutane ba su abin nan lura in sun ga wani babba ko malami ko sarki musamman malamai so ne masu bakin jini in yayi wani abu wani ya ce to wannan malaman suna haka to ai ba annaba bane ba ba mala'iku a gefensu wadda za su ce musu karku wannan amma su abinda suke so malami ne ka zama miya filmiya kap zai yi ne ba zai yi ba mun ji wani bayanin ba wa kullu sha'in ilaihi faƙirun wa kullu amrin dukkan al'amura alaihi ga Allah ya yasirun mai matukar sauki ne kaga ba abin da zai gagari Allah ka ji daya ba abin da za ta ba Allah wahala kuma shi al'amarinsa kawai bilkafi wan nuni ne ba bilkafi ma'an nuni ba bilkafi wan nun kun shikenan fayakun da ma labari ne aka baka kun kasance shikenan fayakun zai kasance an baka labari cewa an ce kun zai yiwu mun ji wannan ba amma ba wai kun fayakun bane aidan kun fayakun alfahu wani abu ne daban ba saboda haka Allah subhanahu wataala ba abin da zata bashi wahala yanzu kai kai ne in ka ce za ka nemi kudi ko za ka yi kasuwanci makwakwalwanka sai ka yi ta tunani mai zanyi ba wani ma zai zo ya tambaye ka cikin abokanka ga shi nan fa na yi kasuwanci na dan samu kudi to ya zan yi sarrafa wannan kudi kai dan adam ne dama ba ka da abin nan ba abin nan kai na kasashe ne ba cikakke ba kullu amrin alaihi yasirun la yahtaju ila shay baya bukatu ga komai la yahtaju baya bukata ila shay'in ga wani abu Allah subhanahu wataala baya bukatan abin nan komai kaga Allah subhanahu wataala ya halicci duniya ya halicci mutane dukkan abin da ya halitta nan ba ya halicce su bane ba saboda yana da bukata ya halicce su ne saboda hikimansa hikiman da ya faɗa mana shine khalaqtul jinna wal insa ma khalaqa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna mu ita Allah mai masa bauta wannan shine abin da ta kawo mu duniya yace ka kamithlihi shay ba abin da ke kama mai kama da Allah wa huwa kuma shi Allah as-sami'u mai jini, ne al-basiru kuma mai gani ne to laisa kamithlihi kafin ma tashbih mithl ma tashbih wasu sun ce wannan majaz ne na ziyada wasu suka ce wannan ba majaz bane ba kawai kafin din nan an kara littakiri ne saboda suna kara suna yin kari da saboda karfafa magana asali laisa in an ce ba irin irinka da ba irinka ɗaya ne ba irin irinka laisa ka miflika ba shi ne sai wasu larabawan suka ce to an kai ɗin ha kai ɗin ba irin irinka irin irinka man ba a samu ba kai za a samu irinka ne kaji magana wasu sun ce to haka ake nufi mubalaga aka yi saboda a tabbatar da e ba abu mai kama da Allah in ji wannan bayanin ba eh, wasu shi ne abinda suka wara sun ce laisa lihi shai wannan kafu wannan ba ziyada ne. a da tun litakidi ne tana da aikin da take yi kai ma ba kana cewa ai wani mutum zai zo misali kana zaune ya zo ya baka wani abin da masu mutunci ba su yi sai ka ce mishi to ai mu irin mu ba su yin wannan kuma kana nufin wa kai din ne ai ai irin mu ba su yin wannan kana nufin kuma kai din ne in ji bayani ba to wannan uslub ne laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma anan ne malaman aqira suka dauki qa'ida ijmalun fi nafi wa tafsilun fil ithbat Allah subhanahu wataala in zaka kore Sifofi mujmalan ne ba abin da ke kama da Allah kam ba za ka kawo juz'iyat ba ka ce abu ka zama bai kama da Allah ba a'a ina ka ji hakan ba inda ka ji ba yi eh, to kai shuru ka ce kawai ba abin da ke kama da Allah in ji bayanin ba sai gurin tabbatarwa menene abin da ke siffan Allah to anan tafsil za ka yi ina za ka samu a cikin Kur'ani da hadisi ingantacce nan ne kawai inda za ka samu sunayen Allah da siffofinsa to anan ka samu sai ka tabbatar من جنب عيني بقى تمام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سمالن شيء خلق الخلق بعلمه خلق الخلق الخلق وانا شيء ما كما قدام كفدا مصدر ني امانه ني بين اسم المفعول ني خلق المخلوقات ني خلق الخلق يا هل تشتا لكي bi ilmihi da iliminsa ne kaga anan malam me yake so ya abin nan ya karantar da mu shine Allah subhanahu wataala ya siffantu da ilimi siffa ta ilimi yana da ilimi cikakke wadda tana nan tare da Allah subhanahu wataala kaga Allah subhanahu wataala yayi halitta ya samar da abubuwa yayi komai kuma yana nan da iliminsa da iliminsa ne yake abubuwarsa wadda in ka ga maganganun da suke yi za ka samu a cikin waɗannan 'yan bida akwai waɗanda za su yi ƙarin ilimin wani ma zai ce ilimin ma ba tare da shi ba wani abu ne kamar a gefe yake da sauransu in ji wani bayanin ba kawai dai halakal halka allah ya halarci talikai bi ilmihi da iliminsa kuma bi ilmihi wannan allah malaukin sarki shi yana da sanayya akan dukkanin komai iliminsa cikakke ne ba abin da za ta boyu ga Allah subhanahu wata'ala to jama'a sai ka ji wannan ilimi cikakke hmm? ilimi cikakke akwai abin da za ta boyu ga Allah babu ba kenan a hakkin Allah akwai wani abin da sunan shi gaibu ne ga Allah babu ya san komai ba to kenan shi tafarrada bil ilmi kamili ne haka ne ba to in ka fahimci wannan boka me yasa an cewa boka ya zama kafiri sabida ya yi wa allah tarayya gurin wannan ilimin ko ba ka ba boka zai zo ya ce maka abin da sati mai zuwa zai za ta faru gare ka zai baka labari ya yi tarayya da allah ne abin da ba shi da shi ya ce yana da mun ji wannan bayanin ba saboda haka wannan maganan da ake yi na sanin ghaibu in ka ce wa mutum ya san ghaibu mai kai kaiwa Allah shirka ne Allah shine kadai wadda babu ghaibu a hakkin ghaibi a hakkinsa in ka ce a cikin bayu akwai wanda ya san ghaibu kenan kaiwa Allah tarayya ne shine yanzu ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ghaibu mai kai shirka ne kai in gane wannan bayanin ba Allah subhanahu wataala ce wa inda mafatihul ghaibi illa hu to wa inda hum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu a wani gurin ma Allah subhanahu wataala ya ce manzon qul la aqulu lakum inni wala to qul kace wannan al'amru lil wujubi ba amrun lin nabi sallallahu alaihi wasallam la aqul lakum indi ka ce musu ka fada su ji la kuma lakum zan ce muku indi khaza'inullah taskokin Allah suna gudina zan fada ba ka ji daya wala a'lamul ghaiba ni ko ban san ghaibu ba Allah ya ce wa manzon shi ka fada su ji kai baka san ghaibu ba Ka ji fasara ayan nan to yanzu in dai ka ji wannan fasara kuma in ka ce manzon Allah ya san gaibu wani irin fasara za ka yi wa wannan ayan da Allah ya yi wa annabin wahayi wato magana ma bai ce mishi kafa da yadda za su fahimta ba fa'a jimla ne an yi tarkib a mala'ikar jibril ya zo ya karanta mishi ga yadda za ka fada ka ce musu kai ba ka san gaibu ba kana karanta cikin alkur'ani tun da dai ya tabbata Allah ya ce shi ya siffantu da ilimi cikakke ba wanda wato ba abin da za ta boyu ga Allah kuma cikin talikai ba wanda ya tarayya da Allah anan ba wanda ya san zai kenan in ji wannan bayanin ba to tun da haka ya tabbata me ya kamata kai sai kai imani da wannan amma in baka yi imani da wannan ba ka ce manzon Allah ya san zai buka yi wa Allah shirka in ji wannan bayanin ba ai abin ba son zuciya bane ba ba ba wani haushi ba ba mazhabi ba ba aqida bane a addini ne ayo abinda ka karanta alkitabu wa sunna ala fahmi salafil ummati ne mun ji wannan bayanin ba saboda haka mutum in zai yi abu yayi insaf ya ji tsoron Allah ya bi abin sannu hankali il a ilmance gane wannan ba amma shine amma sai wani mutum yanzu yayi maka magana ya surutu ya ce in kuma baka so ka fashe wannan hujja ne haka ba wani in baka so ka fashe fashewa shine hujja fashewan qur'ani ne ko sunna kawai dai kenan ya tabbata ba ka da abin da za ka faɗa wani mutum ka ce manzon Allah bai san gaiba ba zai ce to ga abu kaza ya faru abu a gaba zai faru ya bada labari ha to ai alimul ghaibin ne ya aika al malaika jibril ya zo ya bashi labari sai ya baku labarin wannan gaibu ne wannan ba gaibu bane ba mun ji wannan bayanin ba ai wannan dalailun nubuwa ne a tabbatar maka cewa wannan mu ne muke bashi labari mu ji bayani ai in dai saboda wannan ka ce annabi ya san gaibo to gashi kiristoci sun ma fika su sun ce wa annabi sa Allah ne me yasa mu'jiza ne aka bashi sai sun ce wannan Allah ne kuma an ba wa annabi mu'jiza dalailun nubuwa na gaya mishi abubuwan da yake sirri ne sai saboda kun ga ya fada kuma ya faru hmm? shine suka ce to shi kenan wannan fa ya san gaibo sifan Allah yana da ita mun ji wani bayanin ba saboda haka wannan abun sai mutum ya hankali da ita Ka san matsalan aqida abu ne ba mai ba abun wasa bane ba sai malam ya ce wa qaddara lahum aqdaran ya tsara musu tsare-tsare wannan ka fassara shi haka kawai alqadar shine tsarin Allah gabanin abubuwa su auku mun ji wannan bayani kaga wannan tana da alaka da ilimin Allah subhanahu wataala saboda duk abubuwan da yake faruwa Allah madaukin sarki ya halarci alƙalam ya halarci wannan allon hmm? sai ya cewa alƙalamin rubuta ce mai zan rubuta rubuta duk abin da zai faru daga yau har zuwa tashin kiyama to dukkanin abubuwan da suke faruwa na jiya da na yau da na gobe da jibi da gaba daya a rubuce yake kun ji bayanin ba to waɗancan mutanen su suna musu da kaddara ne mun jona bayanin ba manya-manyan a aqaid waɗanda suka yi musu da kaddara biyu ne jabariya ne da kadariya ashariya ma su ma dai kaman jabariyan ne dai su jabariya da kadariya su jabariya su sun ce kai mutum ba ka da zabi kaji ba ka da zabi dukkanin abubuwan da kake yi Allah ne wato kaman ya tilasta ka kake yi me yasa sun bari haka sun ce to gashi wani yayi mummunan aiki yaje ya shiga wuta sai mu ce Allah ne ya kaddara ba Allah bane shi yayi abin shi kaji inda suka fadi fa su kadariya kuma sun ce a'a kaga jabariya sun ce kai majburun gaba daya salabul qudrata min al-abd wal ikhtiyar ne sun fusgi iko da karfin yin abu daga kai sun ba Allah gaba daya haka ne ba mm-hmm. wadda in kaga wannan wahadainahu annajdaini imma shakiran wa imma kafura Allah madaukin sarki ya baka zabi yi in mutum ya yi aikin alkhairi Allah ya sa ya zama dan aljanna Mene ne sababi wannan aikin alkhairin da ya yi? to wannan tilasta sha kai ne ba tilasta sha kai ba inda tilasta shi ake yi akwai hikima ne na yin halittar ma babu in ji wani bayanin ba ga waɗannan su wane ne jabariya ne al'abdu majiburun su ƙadariya kuma su sun ce kai bawa wato shi Allah ba shi da tsari akan abin da kai kake yi komai ɗinka kai ne kake yi gane wana su daga Allah ne sun fusgi ya baka iko su kaga kenan waɗannan sun share gaba daya daga Allah waɗannan kuma sun share gaba daya daga bawan a nan ne sai suka fadi. amma da suna jama'a suka ce a'a allah maraukin sarki shine ke yin tsarin shi ke halittar aikin da bayi suke yi amma kuma bayin maalla ya ba su absolute freedom na su yi abin da suke yi in ji wannan bayanin ba? to wannan shi ne abin da yake daidai kaga waɗanda suka ce al'amur unufun ma suna nufin Allah maraukin sarki ba shi da ilimi akan abubuwan da suke faruwa sai bayan sun auku ne wa ƙaddara lahun ya tsara musu aqdaran tsare-tsare? shine abin da kana cewa ƙaddara? in ji wannan bayanin ba ta wannan shi ne dai kaga a da kan sun yi an yi rikici a kanta sosai kawai mutum ya yarda da wannan in ka yarda da wannan to shi kenan ka samu zama lafiya insha Allah ta'ala to yanzu mutum ya ce maka bawa shine yake yin abin da yake yi hmm? a zahiri ne amma amma boye ba shi bane yake yi Allah ne ya sa shi kaji bayanin in kai abu ikhtiyar zabin ya yi mutum ya yi aiki ya samu kuɗi ko kuma ya yi aiki ya shiga aljanna ya yi aiki ya shiga wuta sai wani ya ce maka kaga wannan abin da ya yi a zahiri shi ya yi amma asali a boye allah ne ya yi wannan a sha'ira ne in ji wani bayanin kaga wannan ma kenan a boye suna tare da wajabariya ne ko kadariya wannan in ji wani bayanin ba saboda aka wadana abubuwa duk karabu da ita kawai alƙadar Allah madaukin sarki yana da sabon nan tsari gabani abubuwa su auku ka san abin da yake tsarin Allah ba zai yi ka sa kwakwalwanka kai tunani akai ba yanzu mutum yana da yara waɗannan ya kira wannan ya bashi mota ya bashi gida ya bashi ya kabinan kasuwanci da sauransu wannan kuma ya ma kore shi a gidan shi mutane mai za su ce wannan mutumin a zalimi ne ya zai yi haka ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala da yayi tsarin sa sai yayi kawo mana kaida daya ita ce la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna yace ni ba a min tambaya akan abin da nake yi to ba sai ku shiru ba kai kana zuwa masallaci kana karatu kana sallah kana azumi ba eh to karo ki Allah ka shiga aljanna ba ruwanka wani ya shiga wuta it's not your business wannan ba aikin ka bane amma abin da yake tare da abin nan tsarin da Allah ya wa bayi yadda mutane suke a tsakaninsu ne wasu za su ɗaura wannan abin ga aikin Allah ya zai yi ne kaga an kun yaka ai ba ku yi wa Allah adalci ba kai a gidanka kana yi abin da ga dama ba kuma kuma kana ganin Allah ba zai yi abin da ya ga dama ba mun gane wannan ba saboda haka ka san akwai abin da yake kauni da abin da yake sharari. abin da yake kauni wannan abin da Allah ya ga dama zai yi wani zai samu kudi wani zai talauce wani ya samu admission wani ba zai samu ba ko ba haka bane wani ya nemi aiki ba zai samu wani ya samu aikin ma ba shi promotion wani za a kore shi a guni aiki ko ba haka ba wannan duka abu ne wanda ake ana kiran shi kauni ne kaga anan akwai alheri akwai sharri duka sanda Allah ya yarda yayi tsari ya rubuta tukuna abin ya faru amma waɗanda sun yi amfani da kwakwalwansu abin da suke cewa ah yanzu kenan kuna nufin mutane da suna kashe mutane su sa bam a nan wannan duk allah ya sarin ba haka ba ne ta kwakwalwanku ku ga amfani to ai dama irin ku ne wadda sun fadi a exam din nan kenan kuma gaban Allah ne exam sai waɗannan suka fadi sun ga ah yaya ne zamu wato dangantawa Allah waɗannan abubuwa in ji wannan bayanin ba saboda abin nan wani ne ya tsara Allah ne ya tsara wa ya kaddara Allah ne ya kaddara za a tambaye ka ne a kan me yasa yayi ba za a tambaye ka ba amma za a tambaye ka ka yi imani ko baka baka yi imani ba saboda waɗanda sun ce al'amur ono bin abdullahi bin umar ya ce waɗannan mutane in kun je ku ce musu ba mu ba su in ba su yadda da wannan abin ba to su ba musulmi bane ba saboda ka imani da kaddara wajibi ne wa daraba lahum ajalan haka ne ba wa daraba lahum ajalan kuma yayi musu lokuta kenan komai yana da lokaci ba kai din kuma kana da lokaci a duniyan nan idan ja ajalhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna kowa akwai lokacin da zai zo duniya kuma akwai lokacin da zai bar duniya mace ta yi ciki ba sai wani ya ce to wannan yaya har yanzu ba ta haifu ba to ai lokaci bai yi ba kai ba bure maka kofa ba za ka shiga ba za ka shiga ba to wannan jaririn da kana ce bai zo duniya da wuri ba ai akwai day da time da minute da second da aka rubuta wadda a nan ne zai zo duniya kuma numfashinsa a kirge suke bayanin numfashin ma yadda allah ya tsara numfashi miliyan kaza wannan zai yi wannan biliyan kaza zai yi numfashin shi kaza zuwa kaza a lokacin ga abin da zai yi da numfashin kenan numfashinka kila ashirin ko talatin ko hamsin ka yi investin ne ayan baka jari ne ka yi investin ne a ka zauna ka yi karatu ko ka yi addu'a ko ka zauna ka yi hira majalisa ko ka yi bacci ko ba ka ba ko ka yi wasa wannan duk abu ne an baka yadda za ka yi amfani da shi kai ka sani amma kullum in ka ja daya hmm, nishi numfashin da nishin da hakin hmm, gaba ɗayansu a kirge suke a yi ko ba haka ba saboda haka kaga ita rayuwar duniyan yanzu mutum an ce mishi za ka je gari kaza in ka je za ka tarar mutane za ka yi kasuwanci kwana biyu za ka samu riba kuma in kana da niyya duk abin da ka je ka shiga za ka samu riba ba za ta tsaya ba amma kwanaki biyu da nan in kayi za ka dawo wani mai hankali in ya je tun da dai kwana biyu ne ko bacci ba zai yi ba zai ce har dare za mu yaki kwana biyu mun kuma ba shi kenan ba wani kuma wawa in ya je mai zai yi da dare zai yi bacci da rana ya je ya yi hira abin da zai yi ba za ta wuce minti talatin ko awa daya ba ko ba haka ba ne rayuwar duniyan mu haka ne rayuwar duniya haka shekara saba'in aka baka in ka je gida ka yi calculating shekara saba'in ba awa nawa a ciki minti nawa yanzu za ka buga za ka buga in ka buga sai ga awa nawa kake bacci awa nawa kake karatu awa nawa sallanka a cikin shekara shi kai da kanka za ka ce to akwai aiki fa saboda littafin da aka baka yawanci empty ne to ba ka ba wani zai fita in ba sallah a masallaci ba zai yi ne yi ne zai yi fa a majalisa ya hira ya hira mala'ikan da yana rubuta aikin alkhairi kuma a sai ya dauki bayaronsa ya saya ko ba gaba ne yana jiranka amma ka yi shuru tun da ka yi shuru zai rubuta zai rubuta ba kuma abin mamaki ka sani yau menene jama'a talata ba laraban ta yi mai zai bude ya zai in ya bude nan empty ba ita ce rayuwan fa in ji wani bayani mm. rayuwar haka take in ka je ka zauna sai ka yi wa kanka kiyamun laili ba mm. ka yi wa kanka kiyamun laili ka tambayi kanka shin kana kan riba ne ko kana kan asara in ji wani bayani ba mm. shi ne wa daraba A ajalan ya yi musu lokuta in lokacinka ta yi ba za a jira ka koda sakan guda ba wannan hadisin da manzon Allah ya ce wanda yana so a tsawaita masa rayuwansa ya isar da zumuncin nan abin jan kwanakinsa ba hannun hadisin yaya kenan gaskiya ne mana gashi nan ka karanta kaddara kenan alkalamin ya rubuta farko za baka shekaru saba'in ne in ka je ka yi abin nan ka isar da zumunci sai kara maka ɗaya ko biyu ko sati daya da rubuce suke yi saboda haka cikin tsakanin hadisin da wasu hadisan akwai tanafud ne babu ba wani tanafud a tsakanin su inda wannan bayanin wa daraba lahum ajalan wa lam yakhfa alayhi shay'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum wa lam yakhfa alayhi shay wa lam yakhfa bazai boyu ba bata taba boyuwa ba alaihi ga Allah shay'un wani abu qabla an yakhluqahum gabanin ya halicce su gabanin ya halicci talikai ba abin da ya boyu ga Allah kenan kai in an halicce ka wannan zai zama abu kaza wannan zai zama abu kaza wannan shekara kaza zai yi a duniya abin da nan gaba zai faru nan ba abin da ta boyu ga Allah ba kenan duk ya san abin da zai faru shine walam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum gabanin ya halicce su ba abin da ta boyu gare sa kenan gabanin ya halicce su ma ya san yanayin bayinsa Shi ne wa alima kuma yana da sanayya cikakke ma hum amiluna abinda za su aikata qabla an yakhluqahum kafin ya halicce su ma Allah kafin ya halicce kama ya san wani irin aiki za ka yi aikin alkhairi ne mutumin zai yi je ya shiga aljanna Allah ya sa na ciki mummunan aiki ne zai yi je ya shiga wuta Allah ya sa ba ma cike Allah duka ya sani sahabbai da suka ji wannan labarin sai suka ce ya manzon Allah shin aikin da muke yi akan abu ne wadda babu an gama wani mai dan aljanna wani dan wuta ko muna yi ne sannan ne za a yi assessing to inda daga baya za a yi assessing Allah da mutane akwai bambanci ne babu kai yanzu a class malamin ko ya san wanda zai ci da wanda zai fadi bai sani ba amma Allah ya sani kaga inda Allah ya bambanta kanshi da wasu shi ilimin shi cikakke ne mun gane wannan bayanin ba <coughs> to walima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum gabanin ya halicci mutane ma ya san abin da suke aikata kuma za su aikata to haka da sahabbai sun tambaye manzon Allah ya manzon Allah wannan abin da zamu yi shin an gama ne an san kowa result din shi a lahira ko nan gaba ne za a yi assessing manzo Allah ya ce ah, an sani Allah ya sani gaba daya ya san wani dan wuta ne ya san wani dan aljanna ne sai suka ce to ya manzo Allah haka ne mai amfani yake me amfani aikin abutun da dai babu an rubuta an ce wani dan aljanna wani dan wuta an rubuta me amfani aikin manzo Allah ya ce to ai kullum ya saru lima khuliqa lahu ne kowa an sauka mai abin da ita ce karshen sa shine ba ku gani ba makaranta ma wanda an kaddara zai gama makaranta ya ci jarabawa da daddare zai yi karatu ya je nemi wani handout ya je class ya haka haka ne ba wanda kuma ba an kaddara ba zai ci ba menene ba zai je class ba test baya nan haka yana gani kana gan shi zai je fadi wani kana mai surutun ma ba zai ji ba wani kai ya hankali fa kuma duk da haka zai fadi kaga na lahiran ma haka abin yake in ji wani bayanin ba saboda haka in ka ga kai Allah ya sauwaka maka zuwa masallaci ka nemi ilimi ka je gurin darasi kai wannan kai wancan to ka gode wa Allah ka roke shi ya tabbatar da kai akan abin da yake alkhairi mun ji wannan bayanin in kaga mutum yana tafiya a tafarke wanda yake mummuna to wannan akwai hatsari amma fa saboda kai kana yakin alkhairi kai ka karka kalli wani ka ce wane wannan mutum mutumin banza ne wannan karshen shi ba kyau a'a kai kuma karshen ka fa <laughs> kai ba ka san karshen ka ne kai ba ka sani ba kai ba ka san karshen ka ba ai saboda haka karkace wannan mutumin al'amalu bil khawatim aikin ka na karshe ita ce abin da za ta yi fita min ɗin kafa shine Allah wanda ke sarki mana kyakkyawan kyakkyawa to wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum wa amruhum wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi to kaga Allah ya san karshen al'amuranku dan wuta ne ko dan aljanna ba wa amarahum bi ta'atihi karka kiyin aiki wa ya yi musu umurni bi ta'atihi da yi masa biyayya wa nahahum ya hana bayi an masu masiyatihi ga yi masa abin sabo amarahum bi ta'atihi wa nahahum an masu masiyatihi wannan tace cikakken tauhidin kenan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduna amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halarci mutane da aljanu ba face dai su yi mun su bauta mun amma na ya'buduni yuwahhiduni kadaita Allah to kadaita Allah nan a wani ibada dukkanin ibada saboda ibada an baka bayani duk abin da Allah yana so kuma ya yadda da shi ko da baki ko da aiki ko a zahiri ko a tsarari, wani ta ce ibada wani abubuwa duka ka kadaita Allah kasan la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ma'ananta a mene menene qur'ani da suna zan bita, abinda sun ce yi zan yi abinda sun ce bari zan bari wannan ta ce ma'ananta ba amma wani yana gani amma ai mun ce la ilaha illallah to da baki kawai ba zai yi ba sai ka yi aiki a yi. saboda haka sallan da kake zuwa masallaci kai yi ilaha illallah ne biyayya ga iyaye la ilaha illallah ne muhammadun rasulullah ne mun ji wannan bayanin ba saboda ka karkace ne waɗancan duk ibada ma'ananta la ilaha illallah ne saboda an kawo ka duniya saboda ka bi umarnin Allah ka hannu daga duk abin da ya hana ka in bayanin ba wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi wannan mutane da aljanu gaba daya sun shiga ciki wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi ومشيئته la لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم fama sha lahum kan wa ma lam yasha lam kun? to wannan malam yana bayani akan mashi'a ce wa kullu shay'in dukkanin komai yajri yana gudana bi taqdirihi da qaddarawan Allah da tsarin Allah kenan wa mashi'atihi da yaddansa mashi'arsa kenan wa mashi'atuhu abinda Allah ya yadda ya ga dama tanfud abin zai aiwatar abin zai aiwatu kenan abin zai auku shine zai gudana la mashi'ata lil ibadi bayi ba su da ganin dama illa ma sha alahun sai abin da ya ga dama ga su kenan sai abin da ya tsara muku kama sha alahun abin da ya so ga ɗa abin nan bayin kan abin zai kasance wa ma lam yasha abin da bai ga dama ba lam kun abin ba zai kasance ba mun ji wannan bayanin ba kuma ta sha'una illa ya sha Allah mashiyatul abdi muta'alliqatun bi mashi'atillah kaga Allah ya tsari ga abin yadda zai kasance ka san wannan abin ba kaje wannan maganan da kyau kaga kaddara an tambayi manzon Allah manzon Allah ya ce musu mm, mm, in dai ana magana akan kaddara ya ce ku yi shuru manzon Allah ne ya faɗa in dai ana magana kan kaddara ya ce ku yi shuru me yasa manzo Allah ce kaddara sirri ne na Allah gane wannan yanzu kai kana zuwa masallaci kana sallah ba ka ci alhamdulillah yi aiki za a yi maka tambaya akan mutumin da ya je wuta za a yi tambaya ba za a yi ba to ka yi shuru ka san waɗanda suke yin waɗannan tambayoyin to yaya ne Allah ya halicci mutane gaba da kuma wasu za su je aljanna wasu za su je wuta to kowa makarantar ku kowa tunda yana zuwa makaranta ku bashi first class mana za ku bashi a islamiyan ku yara kashi wannan izib biyu ne wannan izib daya wannan sura da madakkar amma ku rubuta takarda mana ku ce musu sun iya ku sa su su zama limamai masallaci zai ba zai yi ba to in dai kuma za ku yaka kuma ya Allah zai yi dukkan ku ku zama yan aljanna mun ji wannan bayanin saboda haka in dai kaddara ba kar ka yi surutu a kanta ka ce ah to Allah ne ya ga dama shi kenan ka rabu da magana amma in dai kaddara ne ka shiga cikinta kana bayanai kana surutu ba hmm? to lalle to ka tabbatar za ka je ka fara cikin wani shari saboda mutanen da da kana gani wannan jabariya ne wannan kadariya ne wannan kaza duk sun shiga cikin farfajiyan kaddara ne sai suka yawo suka faffadi. Hmm? Mun bayanin ba? to saboda haka mutum ya bi matsalan kaddaran nan a hankali tun da yin manzo Allah ya ce sirrun to ka bar shi a matsayin sirri wanda Allah ya ce maka abin da ni na ga dama shi zai gudana shi kenan sai ka batta a hakan mun ji wannan bayani ba ce, yace yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla wannan matana na da alaka da abin da muka karanta yanzu yahdi man ya sha Allah zai shiryar da wanda ya ga dama wa zai kare shi wannan karewan ko daga sharri ne ko daga fadowa cikin laifi wa yu'afi zai ba da lafiya fadlan sabida falalarsa ne kenan ba mutum lafiya kare mutum daga sharri ko aukuwa daga mummunan aiki ko kuma ya je ya fada cikin wuta hmm? shiryarwa wannan duka alkhairi ba to wannan falala ce da alkhairi ne na Allah kenan kai kullun kira anguwan ku kai ne kake kiran sallah hmm? kana zuwa masallaci kana fita sallah asuba ka san gashi nan ana yin miyagun ayyuka ba ka yi ka shiga cikin ayyukan alkhairi ba to falala ce ta Allah ka ce alhamdulillah in shakartum lazidannakum kaji daya wa yudil zai batar man ya sha wanda ya ga dama wa yakhdhul zai ki taimakonsa zai ki ya taimaka kenan wa yabtali zai jarab haka ne mu ce wa yabtali din zai jar zai jarrabi ko adalan sabida adalcinsa ne haka ne ba to wa yudillu man sha. Allah zai batar da wanda ya ga dama haga mutum ya bar hanya yana yin miyagun ayyuka wani ma ya ki shiga musuluncin ma wani a cikin musuluncin ma ya fita wal iyazu billah addinu ra'sul mali fastamsik bi fadayahu min a'zami al khusran wa yakhdhul al khudlan ita ce a ki taimakon mutum shine al khudlan shine ba cikin hadisi manzo Allah ce al muslimu akhul muslimi la yadhlimu wala a kaga wannan khabar ne a mayan insha la yadhimuhu ba zai zalunci sa kenan kada ya zalunci dan uwansa wala zuluhu kada ya taimakon dan uwansa in ji wannan bayanin ba wa zul sai ya taimako wa yabtali zai jarrabi bawa adalan sabida adalci ne to kaga anan abin da yake maka bayani ba in kaga mutum ya yi miyagun ayyuka ya je ya shiga wuta wannan adalci ne na Allah in ji wani bayani wanda ya je ya shiga aljanna kuma wannan mene ne falala ce ta Allah kai a kwakwalwanka yadda Allah ya yi ka kana ganin kowa ya shiga aljanna ita ce daidai ba to kai da ka shiga aljannan wa ya saka Allah ne ya saka ba to Allah da ya saka aljannan kai ka kai a saka aljanna ne wani aiki kai kai da falala ce ba to wancan ma adalci ne ba ruwanka in ji wani bayani ai wannan sai an je lahira tukun za ka san fassara wannan abin in an je lahira mutane kowa ya tashi an jawo an ja wutan jahannam an kawo kowa dukkanmu mutum ya ga wutan jahannam ya ga siradi ba a nan ne za ka gane bayanin wannan za ka ce to yanzu abin da za a yi kai ɗan kai mai sunanka ali ne eh, kai ali din eh ka kubuta daga wannan wutan ha ka wuce ka ka abinan ka hau kan siradin nan ka wuce kaninka ba za ka tuna shi ba abokinka gidan gidanku ba wanda za ka tuna da za ka tuna abu ɗaya ne ita ce mai kai kai ne kawai ba mun ji wannan bayani kai kadai ne kai kanka sunanka menene yanzu ka faɗa sunanka a cikin ranka kai kadai kai ne zaka wata za abinda zaka tuna kai kadai din ka kubuta yanzu nan mutanen da suke satan kudi su zalunci su kashe mutum saboda kudi su sayar da koken da sauransu saboda su ji daɗi su da familin su ba amma Allah ya ba mu labari ya wadul mujrim la yuftadi min azabi yawma idin yaran shin da ya kashe mutum saboda su a lahira in ya ga wuta za a ce mishi zaka bada yaranka a zuba su wuta kai ka tafi aljanna sai ce zan bayar mana min azabi yawmin bibani wa sahibati matanka ce zai bayar ɗan uwanka zai bayar famani yace zai bayar dukiyan zai bayar Allah ya ce kalla inna hadawa an ba shi labarin an yi mai isgili ne ba ka iskanci a duniya ba e duk iskancin ka duniya ta saya a nan kuma ba za su yi maka amfani ba in ji wannan bayanin ba saboda haka Allah zai shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama wannan ganin daman Allah ne ba ruwan mutum a ciki saboda haka kai gai kawai karoki shirya daga Allah Allah madauki abin da manzo Allah sallam yace zukatan bayi suna sakankanin yatsun Allah biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama shine sai kai ta addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika manzon Allah yana yi kuma ya karantar da mu mu yi mun ji wannan bayanin ba وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وكلهم باين غبا داyansu يتقلبون suna kai da komowa fi mashiyatihi a cikin ganin damansa baina fadlihi tsakanin falalarsa wa adlihi da adalcin sa ne gane bayani kaga wannan cika makin bayani ne ga abin da muka karanta da azu sai mu sai anan darasin mu na gaba an mun zo sai mu tashi kan faka 27 ba ko muta'alin anil abdadi wal andad اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وباركنا كما علمتنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى الله سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله